parol melodio helpas ecconi vortoin. Ecconi, kiel en fremda lingvo finigas vorto, cae kie nova vorto comencigas, tio estas defio. La parol melodio supposeble en tio estas helpa factoro. Kiel tion montras studajo de la Universitato de Vieno. Se certai silaboi estas pli longigatai, tio helpas cela ec con de vorto limoi, cae tiel cela lernado de lingvo. Ciam oni audas fremdan lingvon, tiam ofte estas mal distingi un uopain vortoin en la parol fluo. Antau tiu de staras infanetoi, kiui lernas ian unuan lingvon same kiel plen cresculoi, kiwi volas al proprigi al si fremdan lingvon, do identigi kiwi combinoi de silaboi appartenas al unu vorto, cae kiwi silaboi appartenas al malsamai vortoi. Lingvistino protio volis prilumigi, ciù la parol melodio havas influon al tiu ecconado, do ciù altezzo de tono, longezzo de silaboi, cae pausoi, povas esti helpai alir punctoi. Por sia astutajo, la linguistino inventis cune cunge collegoi de la Instituto Pri Anglistico, cae de la seccio Pri Conduta cae Cogna Biologio de la Universitato, simplan artefaritan lingvon. Tiu lingvo de exterteranoi consistas el quar vortoi, qui estis also nigitai, al tricent sestec german lingvai partoprenantoi de la studo, lau hazarda sin sequo. Seque, la partoprenantoi devis electi el listo tiuin vortoin de la exterterana artefarita lingvo, tiuin ili estis ec conintai. La partoprenantoi dividigis en tri gruppoin ce la unua gruppo, la lasta silabo de ciu vorto estis pli longigata, en la dua gruppo, gi estis mal En la tria, cae quara gruppoi, la lasta silabo de ciu vorto estis parolata pli alte o pli malalte. alte. Cai en ambau control gruppoi, ne aperis iui indicoi pri parol melodio, do estis monotona sinsequo de la silaboi, cae unufoie estis clare accentitai pausoi inter la vortoi. Ciel attendite, la control gruppo, cud la clarae pausoi, attingis la plei bonan resulton, diras la linguistino. Por ni estis tiam aparte interesse, che en tiu gruppo ce ciu la lasta silabo de la vorto estis prilongigata, la vorto limoi same estis tre bone ec conitai. Lau sci, tiu gruppo prescau same bone successis, ciel tiu, ciu havis clarain pausoin inter la vortoi. Ce mal longigitai silaboi, ce la vorto fino, la situazio estis inversa tie la vortoi estis ancora o pli malbone bone ec ol en la control gruppo, sen lingvo melodiae modifoi. La linguistino deductas la differenzon inter pli longigatai cae mal longigitai silaboi el nia productado de parolo. Oniscias el multae lingvoi, che parolantoi antauspiro, au antaufinado de fraso, ne abrupte haltas, sed ke ili mal rapidigas, cae pli longigas la lastan silabon. Tiu universala signalo, lau sci, povus esti helpa, ce la lernado de fremda lingvo. Mal silaboi, ce la vorto fino, ciui ali flanque appenau aperas en nia productado de parolo, ne helpas ce ecconado de vortoi. Ancao shovoi de la ton altezzo estis helpai. La observita effecto tamen estis mal pli granda. Tion deductas la esploristoi same el conata principio. Se fraso finigas, tiam parolantoi malaltigas la son altezzon. Se starigas demando, la fraso finigas per pli altigo de la son altezzo. Tiu variajo montras, do same la finon de fraso, ca per tio la finon de vorto, set ne same consisteme ciel la prilongigoi, diras la linguistino. Ciel bone la son altezzo helpas ce la ecconado de vortoi, tio tamen ne estas universala fenomeno, si diras. La accentado de un uopai silaboi nome estas determinita ancao per la son altezzo, cae tio varias en multae lingvoi. Ce la plilongigo de la lasta silabo, tamen tio shainas esti alia. Tiu fina plilongigo shainas esti helpa en ciui lingvoi, resumas la esploristino. Tio estas comparebla cun curado, ciam homoi rapide survoias. Ili ancau ne abrupte haltas, sed nur mal rapide attingas la halton. Ce parolado, tio shaine estas simila.